i parolas io mette pri la sentule chiara historio de esperanto kaj ni provas solvi la demando ĉu esperanto estas sukcesa lingvo aŭ ne ehm do ni ne nur traktas historion sed ni ankaŭ vidas kiel estas la situacio en la nuntempo kaj eh tu esas chance je bibonijo tu estas iui atuala e voluoi kai kio ti devos fari po liboni la situazio bona eh la mua libro de esperanto ki am dia veres justia stio la regnava de iui la chance la chance la lia yes ki aperas la unua libro de en la rusa lingvo. Kio scias? En 2003, mi Ne. Do, la unua livo pri Esperanto, antaŭ parolo kaj plena lernolibro. Aŭ 1990. 1900. Jetzt die Uhr. 1900. Yes. Mille Oze Oze Oze Ah Eh, do ...tio se ti fas La titolo de la prelego estas esperanto Sente dudek Iaroi Ne Kai Do Tio donas Ani Chanson Por calculi Che du Mille dek du Al Mille Kaini vives al centu de post la ero de la unua ligo eh, en la usa lingvo. Exacte la datu estes je la dune cesa de julio. Dune cesa de julio. In tiu momento aperes la unua libro per Esperanto en la rusa lingua. Tu en tiu momento jam estes homo en tiu Yes. Esperanto? Do, tiun datum generale mi festas kiel naskic datu de Esperanto, sed eh, Zamenhof antaua jam usis la lingvon, ne nur Äh, scribante sed ancau äh, lau iu in formoi äh, lingusis gin cun familianoi no estes iam aliae personoi kiu iu mente lenis la lingon kai supposelle oni iam provis cu la lingua ancau parole funcias yes. äh, kia mi diras in tiu momentu aperes la unua libo in la russa lingua in aliae lingua estes li poste und ihr ankau havi permeson, habe ich presi la lia in fotopo min ne was präzise in form euch hier la lia in livoi verso quattro mi iestias äh eh, ankau kelkai tago ich mi mir che la unua libro in la germana lingua appena si la dude quara novembro Tiene que ir. Eh, yela durek para de novembro eh 1800 ob dexep Germania eh la unua libro a peres io mit de Kiposter, seit der eh, comparable esti ke jam in tiu tempo estis iui germanoi kiui eh eklernis la libron per aliai libro io aliai fo. Kion ni esti kie estis la posta evoluo. Zamenhof descendis la unua libon kaj informon pri la unua libo al sufiĉe multaj homoj. Kaj la in enhavis slipeton. Mi promesas lerni esperantum se minimume ĉu estas dek milionoj? Mi pensas ke dek milionoj ĉu mi ne bone memoras se minimume dec milionoi da homoi faras la saman comezo. Kial ni faras tio? Ci vi avas ideo kial ni faras tio? Ne. Kio avas ideo? Mm, <laughs> Mi pensas che li volas che la la tuta homaro intensis el lerni la lingua. Tot tio comprende eh, estes la celo, coerenza de mia movado eh, sed la feo estas tie se nur vi lernas la rusa lingvo exemple, kaj ne estas ruso in la tuta mondo la tuta mondo ne ekzistas unu ruso kaj vi das lerni la rusa lingvo kion vi volas fari per la lingvo yes mm -hmm. kiun vi faras per lingvo kiun nur vi parolas mm, mi mi lernas kai poste mi instruas ah, al alia yes tre bona idea yes <laughs> eh mi pensas che ni devos sama agit ne se la problemo estas se aperas telefono poŝtelefono kaj neniu alia havas poŝtelefonon Bin ich povas Musicin? Nee. Sehr Peters Faxo? Mhm. Faxino? Kai wie ist das der Umro Europa mit der Mond und was Faxo? Faxo noch faxilon, Faxino. Faxino. In Kiro Caso? Wie hat faxilon, Faxino uns jetzt? Dann der Fari se neniu in la mondo nur was Faxino. Do por la successo de la lingua es es esencia grava que vera homo eclernas la lingua kai li supposes que neniu eclernas la lingua se oni ne havas iun garantion che estos alia e homo que lernas la lingua la resulto fakte es es alia ja neniam venis dec milionoi da subscriboi neniam mi atingis diges tiun quanto. Sed jes estes homo che diges, ah, es es interesse afero, mi lernas gin. Kai poste instruas gin al aliai. Do fakte, si fares, si fares bode. Si, si estus aginta, si estus aginta, ki la homoi vera agis. Do ili opinies che la ideo pri Esperanto estas interesa kaj che indas lerni la lingvon. Kiuj homoj in tiu tempo lernis la lingvon? tu vi havas ideon? Hm? Kiu speco de homo? Yeah, yes, it's um, utopica e homoi. Yes, ebbe ie utopia e homoi. Yes, pomos es. Yes, uh, yes. Mm -hmm. Bravo. tre intellecta e homoi. Es das generale sciencisto e es das eh, vera tre clera e homoi. Uh, Multe pli clera ol la avaraggio popolo odiau. Ciao. Ciao la clera e homo in tiu tempo vere est es clera e Il ili sties plural lingvoin ofta, uh, eh, ili occupigis pis tienzo pri literaturo lo, es es vere tre alt educita e homo kai ie la tiui homo logica ancao est es habes funktion pola generala popolo ili estas iel acceptatai, ili estas alte estimatai. Do, estes aliae homo, kiu rigardes tion homo, kion faras ili. Kai pro tio, logike la lingvo vas io iomete pli. In tiu tempo estes homo, exemple, kiel Tolstoy, kiu rigardes la lingvon, kai ui diras, ke li gen lernes dum unu semain fino, li mal Kai mi pensas ke oni povas kredi tion. Ne, eble ne ne perfekte post parole sia lingvo ensete. Eblas po ege klera homo lerni la bazo de la lingvo en de unu semanfino. Kai post tiu unu semanfino vi jam povas legi tekstojn, vi povas skribi leterojn. In tiu formo, la via opinio, in tiu tempo, usis la lingua. Ciù pli parole o pli scrive? Scrive. Scrive. Mhm, yes. Do, uni facte per votaro, cae cono de grammatico, jam poves usi la lingua. Cae estes leolo, se mi sentas iun leteron al persono cio ancora ne parolis esperanto, cae li volas coni miai secretoin, scribas am litero kai la via persona recevas ti un litero havante votaron havante votaron oni povas post unu semain fino analisi texton kai vera traduki gin tio ne estas malfacila afero se ne havas votaron kai konas la bazon de la Esperanto-Grammatik do vi povas plene compreni iun scribitan texton. Cet in tiu tempo plei multe da homoi... Ah, mi pensas che tio estas eh, eble por eh, personoi che de, la, de Europo eble Cimio ne povas ne povus... Eh, do per votaro, yes. Per votaro, Per votaro, mi pensas che eblas. Do se vi... Tio estas la cefa problema vi besonas li voto pono in yes eh, se te ancau chino se chino ha vas cono della esperanto grammatico che vuol es pli complica o la chino grammatico che ia senso cioè che in ne con la chino in ne con la concepto de eh mia europa grammatico che vuol senso se te eh, pere de votaro kai kono de la vot konstrua sistemo kai eh, generale oni povas analizi teksto pardon kai kiu tempo do ni vera uses la lingvon chefe skribe es ist tre mal multa e okazoi eh, diras ke la literaturisto la verkisto Grabowski uh, estas la unua homo cum quiu Zamenhof uh, posta jam inter parolis persona. Tu estes ancau la unuae contactoi inter esperanto parolantoi, uh, personae contactoi, cae personae inter babiloi. Sed ni deves attenti suffice multe da tempo, gis oni vera uses la lingua multe di vasta yes uh, in in tiu tuta periodo <clears throat> inter 1800 ob dexe des facte 1900 qua uh, uni la lingvon scribe kai ankau gravas diri che tiu tempo uh, la ancora ne existes tre multa esperanto pluboi la unua es man tut nur und die das die dem es pilar nur im berga trubo nur im bergo ist das rubo in germanio kai nur im bergo habis trubon la trubon bei mond limbo qui fact äh in eh, tiu tempo ili wobones volapuko qui iam audes pri volapuko mm -hmm. qui tu vi Mm. He was as Volapuco. Volapuco estas malfacila mal kaj ankaŭ malbonega lingvo, kiu aperiĝis, se oni ne devas ni las la muy. <laughs> Yo vi por así en meme así a con te play Doy estas tie que vola poco este producto de eh, Germana Badena Pastro Johann Martin Schleier kai li kreis la unuan planlingvon kiu ie funciis kai es ie sukcesa Deus es en 1878, do ni devas doni de vas in In versigli, la ceterum de Esperanto proveni a la vulapuca uh, eh, apero, cae facte, estas es tia que uh, ne estes tiom malbona mal La struttura la lingua es es tre interesa, cae uh, la problemetto de eh, Signor Schleier ist es, ke unua di volis autocrate regila tutam, do line, kiel samen of di res, resignas vi mia e autora e reit, kai post la lingvo jam vivas, sed Johann Martin Schleier volis decidi cion mem, cion novan vorton, cion usas la homo, homo ciun grammaticajon, li ancao changes poste grammaticajoin, ca tio iel estes problemo de Volapuco. Sed gi vere estes la unua planita lingvo iu relative vaste successis. Mi verdire ne povas dire a vi cium da homoi successis vere paroli gin. Sed certe estes homoi, ja, gis es estes, quelcae homoi in la mondo, und diras gehe als Minimum mit um. Und ich habe ein paar Blas, aber ich will ein Punkt und auch ein Punkt, ein Minimum in G. Wohl ein Punkt, in Ihrem Sinne, ich habe es Dresden Milan Strukturen als es A bola la idea de bola tu puesta trasana que es el esperanto mm-hmm. de bola tu mm-hmm. la bola parte oni scrivas per la U, U, la gamma da U, vola U. E ti fa scrivas mondo lingvo, che ti i du, venas della angla, world speak. Pio, vola? Speak. Vola? World speak. Mondo lingvo. Das la Angla, mondo lingvo. World do es ist die du kai uni ne povas rekoni tio ne ĉu vi scias la anglon anglan bene remarkas ke tiu vorto venas de spi ke tiu de vorto de vort vero eh, sed eh, la multa elemento o la keka ideo la lingvo esperanto ne estas tio fo de eh, de volapo do estas Eh, la multa ideo estas simila yes kai eh, la unu nura diferenco estas la strukturo jes, estas pli io pli komplika kai la voto in estas rekonebla kai tio labor parte causes ke la lingvo ne trovas tion da accepto kiel esperanto do exacte tio tio parton che non mi è blogo di o povos io che in span linguano i la lingua più facile o cin linguano i eh do vola buco estus ancora io mette più giusta se in tutta più mal facila por la play multa homo in europa in tio caso ancora ne la chance de evoluo nestes tio malta kai la voto de Bonacuco vena de la germana o de la germana de la angla yes fame ah, hier eh, du ist das anka io mixo in der diversa i yes äh eh, mine tre longa parola spi volopuco set se vi äh volas coni la historia de esperanto pli multe gravas coni la la voton kai eh und diras ke es ist so viel schmutz bei homoi ke pri la lingvo volapuko kai estas an ist es an kau volapuko kongreso i an minia havas fonton zu dum tiu kongreso i multa in homoi la lingvo ke es ist tut klara sed gi ist la un mua sendu la un mua wäre successa plan lingvo Antaue ist Aliai, eh la lingua universal dot universal dot de uh, eh, matematicisto matematicis piano kai ist das interesse la struttura de universal dot et ist pli proxima al esperanto gan la vot presoro ist pli proxima al esperanto sed vola universal dot po iu causoi in tiu tempo ni habes successo, Ĉu vi povus ripeti la nomon? Universal Cloud. Universal estas la sama radiko kiel en Esperanto universala, monda. Kaj klot venas de la greka lingvo kaj signifas lingvo Clot oh, das ist la sama ideo, wo la pupo, world speak, universe, universale clot, universala lingua. Kai, eh, do ist es multai, äh, eh, disputoi, kia universale clot ne successis, sed mi pensis, che la cefa, äh, eh, causo, plei wahrscheinlich ist es, che, oni unue ne tiom disvastigis la lingvon, au ne tiom intelligente faras tion, eh, kai due, in tiu tempo la besono de internazia lingvo ancora ne estes tiom alta. Cioè estes, mi pensas che estes an circa quadec jaroi entro Esperanto, kai in tiu tempo la contacto inter la popolo eh, ancora ne estes tiom ofta to es ancora iu tre fanita afero es no che kai mai multa i homo i vera voyages al alia landoi lando ili ofte es es tio clera che li ancora reges la latina lingvon do ne es es tio da besono qui interazia lingvo tio aperas iom poste che am jam estes la nua ligo e de fervoio es es pli multe da trafico inter la popolo kai oni diras ke tio povus esti alia causo ke es quanto es eh, estas eh, estas multe pli successa pri nurembergo eh, do kiel mi diris la nuremberga clubo unue subtenis volatu post la apero de esperanto la tuta clubo changes al esperanto Fakte la historio es es interesa poste in iu alia momento la sama klubo shantis di nova al alia plan lingua projekt do di ne de la origina Nuremberga klubo anko ne restis ce es do post di vas agenti la hova di a post la eh, apero de la dua libro mi am diris tion estes plica vida contactoi inter uh, eh, divers naziae esperanto parolantoi kai fin fine nur in 1900 quach estes la unua bli granda esperanto renkontigio so es ist in la mia du letztes gestes in Krakow in la angla flanco kai es es rein von Tijo und der Chefe se tio es la nua pli vasta da provo che la lingua an fau parole funzias kai fatto do tio congresso o ben con Tijo uni an kau la prepar laborum por la nur universala congresso de Franz Quia havas quia kie okazis la unua kongreso de Esperanto? Francujo. Yes. Kaj? La urbo? Boulogne, Boulogne, sur nonie sur pierre. Es ist grava dato, vera grava dato. Cia nur foie in der Historie der Esperanto und nun iges, ich pensa, es gibt presca o homoi, die wo in diu tempo ist es a mas da homoi. Sept cent homoi? Hmm? Sept homoi? Sept cent, ich pensa. Sept cent. Tu? O tu ja vas la precisa nini? Ne. <laughs> <laughs> Eh. Ne mir nennt ein finn okay das ist ja ein posten schandogen an der zentro ist cay geht dir die dueses eggekrabadat ja du ni um war for year wenn du montres gestern du in der blurei platz ruhig aber memo ist ein team campus check out du du Non mi ricordo, se tu dici tu l'andoi, che ho vinto. Se tu dici tu l'andoi, e ti tempo, ne è la sama a fare oggi, non ho via. Tu dici l'andoi, c'è la l'andoi, che ho vinto, tre grandi, che io slavio, o che hai fatto lì, o è se fatto da lì, alle regnoi, o è se più grandi territori, o cioè la quanto de lando che in diu tempo existe in la mondo ist es multe mal pian altai ne existe sa fica in lando du du de du jam ist das in tempo ist es tre tre granda quanto do almeno eh du pesca eh, o ci de ehm Europa iam estes es parolanto minestia sa ne po va dire la vin ciuiam iui personoi exter Europo patrimenis tion congresum. Sed iam, do in tiu tempo, estes tutte clare, che estes homo in aliai continentoi, qui eclenis la lingvo. La lingvo iam venis al Japanio, al Cinio, cae ec al Mexico. Sì. Vole diras che uh, unua foie in 1903, Este es yo y persona en México que yo he la lengua. ¿Me la traduce? Es mi nombre. Exacto. Me supongo que un peso de persona. Eh, ya. Mi ne povas si era fino. Es ne ne. Ne me mi povas se por mi. Kain mi pensis che ets maya de estia, en punto ni habas. Eh, yo ni resumito la historia de Esparto in México. Äh, sed seit es das Nomia in Form U Franza Franzo schon wenn es sich dienen kann. Ja, wie es lang ging wurde. Der Sama che la in mondo regione in es oft la äh intellettuale che vuol convincere su di la regione. Kai in la Sama momento Bologna Sumer uni ancau äh Uvis iam che la lingua povas essere musica per letteratura, per teatro, eh, per musicum musica, come ne ha fatto in forma, cioè iam che si canto e in esperanto. Sed, tre grava affero è che in Bologna sumer, un iam faras decidon, chiu persona può nomigi esperantista kiu es kiu es es es la mia opinio opinio Persono persona che paroli navigi leggi compreni in testo e erge compreni prelegio devo devo yes di tutto bravas yes do oni definis che espantisto povas nomigi iu ein persono kiu parolas la lingvon. Ne vi ne devas esti federalisto, vi ne devas esti cristano, vi ne devas esti judo, vi ne devas esti usi la lingvon por tre bona e celoi. Iu ein persono, et stilisto, au rabisto, kiu parolas esperanton, estes esperantisto. En lautiu senso, es es la gelakrat declaratio de Bologna somer pri esprantismo kai en tiu caso la parolado de la lingvo estas la chefa punto de la afero Tion on decides la delegitaro do ni ne devis havi un nobla in celo la pola movado esprantes to esas imo en homo. do mi mem preferas diri esperanto parolanto bo Chiwi kai espantisto estas omni iam io homo kiu volas disvat disvastigi de la ideo de esperanto do mi faras ie diferenco ke ankaŭ estas ŝamine tro ŝatas la ideon. do se la voto espantisto havas eh, almenaŭ en kelkaj eŭropaj lingvoj iun tre strangan sonon ĉu ne estas iuj iuj ideologiaj ideologioj kiuj estas ligitaj alla lingua. Se fin fine estas tie che eh, do la una hodiawa lingua uso es povas po vas es ti ki parolas esperanto. pantesto. Eh kai zam mem eh ne nur wol es dis vas di lingua Du hast es alle ein G, wenn habe es alle Gere eh, de Esperanto, die Ankau Wulis, iel Unuigi la Homaron, Unuigi la Kulturoin, kai al Proximi Do die Aves, die un tre tre noblein Zeloin, sed la Delegito e de somer eh, fakte di res klare, che Esperatisto es iu ein Homo, iu usas, kai parolas la Lingvon, o iu ein Mi ancau do comprenebile se vi havas demandoi nun au post la prelego vi povas scrivi al mi kai volonte mi respondas tiun demando bona dank do ni venas al la tempo post mi nausen la evoluo ancora ne estis tre forta ne existis iu internazia organizajo kiu okupigis pri Esperanto in tiu tempo. Oni pensis, ke eble estus tauga avi internacian organizajon, sed eh, neniu faras tiun pacion, vera crei internacian organizajon. Ču vi havas ideon in tiu momento eh, est la ua internacia organizajon? Oh, ja. Yeah. Yes. Nam se lo. Ok. Exacto. Tre bone, tre bone. Yes. Mi nam se lo. Nau se lo. Ok. Kai estes Suisso, kiu kreis aluea, una logica cune con aliai persona. Ni ne estes la sola persona, kiu kreis la universalan Esperanto-organisation asocia. i chu vi havas ideon rasen eh? ki un adjon havas tiu vi evo ki kes al uida ki un mhm. ne mi scias in ki un adjo generalo oni kreas asocio kiam estas luna mesi una mia mai una resperta mi pensas ke estas ne eh, prima prima pli ki el Ne? Oh, yes. Jetzt wir haben es das proxima. Do Hector Hodlon, ich ist es pli juna. Hector Hodlon äh ist es circa du de chiara. Kiam li von des äh al uia. Oh Do ist es werko de äh Junulo. Mir probas dir die la spitz exakt dann tempon äh und gibt die Hafen die und in Formen das Foto den die dieser Reis Äh Hector Hodlo und wenn la war Alia interessant ist der ganze Abend. Dort hier ist es Kunst da. Hector, nie im Moment mir legen du der Gabriel ist das Polanasich präziser in das Lied steigen. Äh, Hector Kottler. Yeah. alia via interesse dato. <laughs> Nun wie wir vom was kalkuliert, tiu ja und Hector Hollapp. Se li von der 1908, eh, mir laut sind ok, es du den Jahr estas tie che Hector Holla la sama iaro ciam aperes Esperanto. Oh. Ma eble ie estes ligita, cio La, la spirito de tio iaro de la nascigio de Esperanto iam venes ali en la nascic iaro, nascic iaro de Hector Holla. Li estes dudec, au dudec unu iara, depende de la precisa na nascic dato kiam li crees al uia. Kai Hector Hodla ne estas ne konata person. Li estas la filo de relative konata svisa pentristo. Kiu ancao avas la familian nomun Hodla. Kai do li estes che dirite tre una se tre sperta persona iam kai li pensis che la movado besonders unua unu internazian instanzon äh, eh, kai due li dires che esperanto devas esti usebla che la grave senso estas che la lingua vera estas usebla la kai kes la tia nomata delegita reto tiu delegita reto existas gis odio odio tam ne tro forta sed in la tuta historio de uea la delegita reto kai la tia nomata yagali o havis tre grandan rolon ist das Tier, ge in la ni wieder ohne die Havas im Exemplaron, im Untriami, in tiu adressaro, aperes adressoi de la tiel nomatai delegitoi de UEA, kiwi haves la funcion respondi al demandoi, pri la urboi, pri aliae aferoi, pri facae aferoi, pri medicino, pri juro, pri sporto, pri multae diversae aferoi. ¿Y el, la, es, y el academia? ¿Se mm. ne academia? es, es, es, es facto Es ist normal ein Homo, Luis Exempel. Äh eh, au Agaseli, yes, ki u aperas en en tiu libro, au aperas en tiu libro, jes, An ko ji aperas an ko mi pensas ke nun es es chika du gi de legitoi. Kai justo dio ili havas funzion ke povas esti ki persono persona vola sa ion informon. En in tiu ciliaro mi recebes peton de Franco che u diras a mi mi esploras pri la eh, festoi de la vintra, au eh, eh somera shangjo de la suno che u diras e eclipso e estes es iu equinoxio equinoxio es equinoxio Exact. Do li Logas zu und in nei Region als und die Fest zu dir. Kann ich wohl es die die und mir io mette la do in Mexico o la cattolica cultura di festo ne ha va tre porta nel suo se di la piramide e lì ai luoghi ci kai sen dube eh, la maya oi in la passenzo vera festes tiun in la tiun yes yes in do la milenges che la vintra e che no pli grava o la somera in mexico eh, tiu homo sind la volles esplori kai wie di kiel es la situazio in diverse de la mondo kai li scribes a mi kiel delegito de UEA, por exti tu Äh, tio es es vero, tio ne vidu ci festas Sed es multae aliae tempoi in la historio di uia, ciam tiu delegita reto, vera havis gravega in speciale gi et es es viso, cae uia havis cideion in Svislando, che Swiss Lando ci ha Lando. Do la Swissa Posto funzies an dum la Militoi. Do es oftega che iu persona scrives letteron alla UEA che UEA sendes tio letteron alla mia Lando. Cioè rette viene pover sendi Poston inter la Militanta Landoi. Che li peres in tiu tempo kai anko habes tre homet sein das kon malate nulo una soldato kai iu patro voles esplori au povi trovi la filon kai li faras tion per de mia kai ne estes nur es fantisto e qui povis giui de tiu servo ancao persone che ne parola se spanto we are in service a massa da petro che in tiu tempo vera ha das gravan tre reala tre roman funzio no we are service ancao po homo in eh, tiu ne parola se spanto e kai dove dire tiu senso di esta la glora tempo de de uia charge es ege ege grava in tiu senso kai multai homoi tiel exties eh la esperanto organizajo ne nur volas eh propagandi esperanto sed anto volas fari ion konkretan por la mondo tio kompreneble estas grava afero en tute la koncepto de UEA en tiu tempo kaj no mio opinio gis hodiaŭ estas simple ligi homojn kaj doni iun servoin usi Esperanton por iri celo. Do Esperanto eh, estas nur la perilo por alia tasko. Kai uian hodiaŭ havas en la statuto ankaŭ la disvastigo de Esperanto, sed ĝis hodiaŭ Hector Hodler fondis uian Gis hodiau gi basa havas la funcion eh, fari esperanto en usebla lingvo por ali ai por po li u al celo es po tio la mia opinio jes po tio o estas eh, la realo kai tio estas la la spirito de Hector Hodler eh, kiu kompreneble estas havas eh, gravan ideon char mi dao estas konvinkita che nur se la esperanto parolantoj pli sukces sukcesigas la lingvon kaj vera povas uzi la lingvon por multaj aliaj celoj en tiu caso la lingvo povas posteri pli kaj pli do devas esti uh, ne nur la ideologio la ideo de esperanto sed ankaŭ devas esti la uzeblecoj de la lingvo mem Esto ambaŭ partoi de la movado estas gravai, nis? Kai se iu volas diri al vi, che nur gravas la finventismo, che ia la tuta mondo parolo espanto, tia ne estes. Ancau, acceptu kiu kiui pensas, mi volas usi espanto, ili ancau estas parto de la tuta movado. Se vi lernas esperanton, nur por voyagi tra la mondo, visiti junulino in en alia e lando. <laughs> Es amici, kissi, amori. In tiu case, neniu povas diri a li, che temas pri malbona fe. Almeno, tu la homo e qui precor amas esperanton, cal volas disvastigi gin. Mi eses es unu de tiai personoi ein kek foje po was pensi ah ki al di u person ni no goras an kompone des was tigel des pant ni am la trian foje mit des ali quanto breni standard po informi des pant kan ci am diras ke ne li volas voyage al francio po visiti franza pinolino <laughs> yes mine po vas kritiki lin po vas esti mai gioia avi frustrazion che li ne helpas al mi Sed estas bona afero, ke li uzas la lingvon por iu ajn celo. Jes. Do atentu, se mi diras tion, ke UEA estas por esti kreita ĉefe por cervoj, kaj por eh, tiu praktika utilo de Esperanto. Oni ĉiam devas ankaŭ konsideri, ke ambaŭ partoj, laŭ mia opinio, en la movado estas gravaj se vi nur propagandas propagandas propagandas kai la homo in poste ne trovas io notilon en la lingvo ili malaperas Ja se ili ne havas uson por la lingvo se ili ne havas homo in relato ni parolas con li, che vi fantas tu vi sentas vin bona tu vi havas problema in pri Tiu i hopa in ilaito rilato estas ege ege gravai por nia hova. Bon, ni venas nun, cioè la tempo curas, e iam... Ciam ni comences? Ni comences ir a nao qua da Ni... Mi am prelego, e devos da ui ni nua qua da quen minuto, O, ni iam estes tre... Ni iam tre tre mal fuori. Mi devas iam me eh, la feron mi volas diri du alia in grava in momento in in eh, la ligo de nazioi eh, kiu estas antaŭ ulo de la unigintaj nacioj kiu en iu momento volis fari tre tre favoran rezolucion rilate al Esperanto oni volis proponi al la membrostatoj enkonduki Esperanton eh, in la lernigen systemo kai tiu do es plurai pronata et personae uno inter ili es es japano una nomo mitobe qui tre tre subtenes tiun resolution kai g fiascis g fiascis cha la franca educ ministro tutte contraues tiun popol. Cial exacte la Franza e duc ministro contraues tiun popol? La Franza lingvo, in tiu tempo, estes la lingvo de la diplomat. De la intellectual. Multae homoi in tiu tempo parolis la Franza. Multae parto de Afriko, sed ancora in la tuta mondo estes multipida homoi, clerae homoi, qui regas la franza in Bologna. Cae tiu signoro, cae la franza registrago, simple timis, che sub de esperanto povus causi problemoi de la franza lingvo. Povus esti che la franza lingvo estus multipi malforta, multipi malpicolata, volentiu tempo. Doni timis perdi la position. O dia o le vejoane tu franza e duc ministro dirus nu, li bone es franca la angla, tu? Au <laughs> la cina del post quelca iago e ministias. Do, o dia o le la angla e duc ministro, o <laughs> la usona e duc ministro che ne eh, permessus favoran resolucion relata es franca. tempo, es la franza post tiu tempo quand ca ne acceptis la resolution vere est la floranta tempo de espanto in europa est es multege da lo homo in anco lo mio opinio et compare la nuna situatio quiu almeno eclernes la lingua au subtenes gin morale mi havas du boin cho vere tiu tempo oni uses la lingvo tiu multe kio hodiaŭ cho sen dubo, nun oni uses la lingvo tre tre multe o la interreto por aliaj kaŭzoj cho estas eh, tre tre saluton eh tre tre multa e inter la diversa e popolo Sed se la quanto da persona che vi occupi giusto per quanto talento se quanto nel neo speziell an in Germanio ist es extraordinärer Alter. Tu nun citier kommen sie ja Samia Pellegon. Ja, Samia Pellegon ist das Sentido Salvador. Ah, jetzt und werde was rapide rapidi di da tutta la vero che mi ha dono a mia ancora 5 minuto Mi ho molte paules per l'istoria eh fatto è che nu che la una nazi istoi comenzi savi la pobon in Germanio, la modalo in tutta Europa che anche un la politica di Europa che è post la minuto di Nero estis il posteo che tiu libro che non esperanto in perspectivo in der Perspektive ah dort sie wie Bonus legitim die die la historio de Esperanto die principas bona la historio de Esperanto just in now in septic und nummer dies ist ein fonto von diverse eh, in formoi la literatura de Esperanto qui i vecoi tradukijusti qui lingua Mi io essa la registro però. Eh estas es plural de registro. Sete eh, esta estas Ivo Lapetna, mm-hmm. Eh Ulrich Linz, der Redaktor Kaitasia Tasio Kane war. Sete de Kita de Ivo Lapenna, Pena. Es plan de mi de le un sola, cioè il cavo sta tre multa e concreta in forma in questo punto G. Kai eh mir wurde das direkt lasten fakte du worte äh und du phrase in mir nau sind äh nau la pelina bona con la monno mal bona po ie cha che kai orient europa i registaroi io su tenes es para tempo Exemple, in Polando, estes iu cupo de och officistoi, in Polando, kiu laboras por la Pola Esperanto Asocio. En 1987, en es es la jubileo, es es la plej granda kongreso de Esperanto. La tuta historio de Esperanto kun 7000 partoprenanto. 7000, 7000 oni diras 7000. Ne ciu in teni bono parole se spanto in teniz multa e cocodilo e multa e tamen la quanto, yes, estas tre impresa in tiu tempo eh, kai tiu io mette caracterizas la congresso in tiu tempo estes mal facile voyagi por la homo de unu lando al alia lando al chefe de oriente europano ne poves voyagi in Occident europa do unu te signas ke oriente europano ne ciu jaron poves patopreni congresso do ciu concentrigis alla iaro chi hanno casa scongreso in oriente che la mia affermo estas che sempre eh, la, la homo e eh, voles voyage cioè ne li vole ha bisogno di siron contatti la lian popolo la lian potton cioè ne la lian parto della europa e potio poi lì espanto è stas che usita lingua sanche Gis pola por la cubanoi, cioè, multae ha havas en tute alia in contacto nel alia in landoi, simple pro esperanto, uh, ali maniera neblas. to Do estes uh, ancao historia e causoi che in tiu tempo la congresso in Orient Europa generale est se alta. Sed comprenebile estes impona programma co Mi venes al la lasta e frasoi. Tu esperanto successes au ne. Do gi ne successes gis nun, in la senso che ci la tutta omar o gentagolas se gies successes cha esperanto de disvastigis de uno homo al lingvo ver usata kai lingvo relative vaste parolata in tutta homo, kai speciale relative vaste usita yes. che mi ci am asertas do oni bedawinde neniu new just nun falas statistikon ki un pozicion ha was es brando exemple in Brasilio au en eh, usono au en alia in Sed mi penses ke preska en chiwi mondo patoi ki odio existes la interreto Esperanto estas inter la unuaj tridek plej multe lernitaj lingvoj. Da hinkau die Late der internationale Kontakt und die aber sehr relativ gravant funktioniert. Do la mia opinio esperanto yes es es re successa lingo ka ni mem povas influi tu eh, esperanto ha un pli grandan rolon en la futuro o ne. Do es depende de la movado, ne dependas de aliaj personoj, kai ne dependas de stato stato nur reagas ili ne komocias io ne es es tie ke stato dit is a ah, es brandt was das bon an die fangostio ne ne ne ne was es die homo ki premas ki u diras kai ki informas bon dankon dankon